Emilio López Adan deitzen da eta biolentzia politikoaren memoriak eh, liburua argitaratu berri du mila zazpi eta mila batzunta irrogeita urte arteetan uh, etan uh, murgiltzen zelarik ze nolako gogoetak ziren memoriara tekarri nahi izan ditu eta eranskina uh, andana batekin ere uh, Hori aipatzen dugu gaur goizan gure gomitarekin. Egia zurubiltzeko eta horrendik desmartza honetan murgiltzen bildurik, ama bi pertsonek ere bai eh, irakurri dute beraz eh, libururi, atera haintzin. E, eh, zergatik esmartza hori, ama bi pertsona ezberdineri irakurraraztea, garaiko eragileak? Eta zera uste dut, dotzen erdi bat errandu dela, <laughs> ez hartu gabe eta pasatu da dotzen ara, baina bai, bai. Egin, e, irakurra arazin nuen, bakizu, memoria historikoetan zer sartzen da bala, nire memoria personala, nik bildutako dokumentuak, gero, honi buruz argitaratu egin diren memorioak edo ikerle, ikerlanak, hori danak ikusiak nituen, baina problema ondia dugu, e, borrok e, historia duzu talde klandestinoen historia. Talde horiek lasterkatuak ziren, egunean egunean batzen bizia galtzeko edo askatasuna galtzeko arriskoa, gero talde horiek eta ez beti egi oso esaten, eta noiz benka baziren petoak, eta petoi buruz beti ez ziren berzio egiatiak ematen, baizik politiko ki oberenak zirenak, eta gero, ba, taldean iz badela, bai, eta arantzak esan du, bai, baziren zatiketak. Eta zatiketetan ere gure artean beti, beti, beti egia ez dugu, ez dugu erabili eta batez ere gure arteko etzaiei eta askotan ba, gezurra sakatzen genizkien, bai. Zene baita, olako historia ikertzelakoan, olako beti Si baduzu eturrien, arriskoa iturriak e, e, behar dira. Zer zailtasun den, zer gertakari bati buruz, zer zen egiazko egia. Asko egia. Orduan eta nola ere nere eroitzapentaz mesfiatzen mm, naiz. Ba, Horko aipatutako taldeen e, buruzagitzan edo ondoan ibigitako lagun batzuei irakur arazinien e, eh, originala. Erran ez eta eh, hiru helburu nituela zera irakurketa horrekin, bat izan zen, e, ez kontatzea, eta egitate faltzuak izaipatzea, bigarrena errepresioari pasta berririk ez emaitea, eta hirugarrena gure burkideen izen ona zen neurrian ere zea begiratzea zenta gure artean ez eh, alako estizioetan eta zaiketiketetan askotan sobera bortitz esan ginen eta ez nuen hortik eta gehiago lerratu nahi oerak urkezta horiekin berriz ere zarren erren dutu gauza bera egia osoa ez duzu, eh, diburuan egiari hurbil garala ustut, eta nik eta nuen helburua, gure e, eta oroar borrok armatuaren zentzua konprenitzen laguntzeko, bada horbildo gerala ere dut? Hemen ere eh, liburua hartzerakoan hor eh, hartzen dena da ere kontekstu politikoaz, diadanek lehen erramuzun bezala, frankismo garaia tarte batean da, Europan ere ezkerreko ideologia desberdin hainitz edo batzu garatzen dira, eta liburu Buan agertzen direnak eta agertzen da ere gogoeta politiko hainitz bazirela uh, eh, ez da baida hainitz ere biltzak nagusietan eta etan hori zen ere pixkat bentsu eh, dut eh, komplikato izan behar zela ere kudeatzea denen gogoetak, denen pertsonak ere, zuen arteko gatazkak? Bai, eta liburua zentratu da, arana da, eh? borroka armatuaren zentzuari buruz. Borrok armatoren zentzuan bada bi elementu nagusi, bat duzu estrategia. Erne baita borrok armatu egiten dela helburu politiko batzuen lortzeko eta zunaren alde. Eta bigarrena etika edo morala nahi bat duzu, borrok armatu egiten duzularik bat. Kizu, biziarekin, ari zehala. Eta erreten dugularik bizia, bizi humanoa ez dela gauza importantena, baizik eta askatasuna, duintasuna, hor direla ere, horrek ez du erran nahi, alata guztiz ere, inungo balerorik ez duela, beraz, ez da bai da oso gogorrak izan ziren. Eta ez da bai guztien artean, hautatu egin ditut, borroka armatuaren ekiteari lotuak direnak. Egia batzu ez direla sunak lotuak, eh? baina bon, Eh, anata guztiz ere, eh, horri, horri eman dio tardatza. Hau da, ez ginen hartaz eta hartaz, bai, borrokarmatuarekin ikusi duten elementuak agertarazten ditut. Ba... Eh, zinelarik. Memoria historikoa zor uh, irakurri izan da beste prentsa batzuetan, zure argia egin nahi zenuela, beharrezkoa zen, memoria historiko horrentzat, dokumentu asko, eta dokumental asko plazaratu baitira, garai horien inguruan ere bai, izan dira beste liburu batzu, behar zen irakurketa bat, barnetik egiteare? Bada, bai nik uste, eta bakizu, bada problema oso handi bat eh, euskal historiografian borroka armatuari buruz. Eta hain zuzen borroka armatutik e, eh, bastertu egin direnak anit mintzatu direla. Eta leku asko eman izan zaiela bai komunikabide publikoetan baita investigazio universitarioan ere. Zene baita e, borrok armatutik bastertzen diren artean batzuk bastertu ziren e, kuspegi estatalista batengatik. tengatik, rene baita, beti eskerreko iraultzaren alde esan ez eta Bon, langileak batu behar dira den estatuan, errene baita estatu espainolean, edo espainian, eta gero determinazio eman. Hori zaten da motivazione bat, nahi baduzu gugandik baztertzeko estatalistena, baina laster estatalista anitz, eta ez bakarrik estatalista anitz, baina gure gandik eta baztertu jende anitz, baztertu da, oraingo sistema demokratikoa onartzeko. Ordan, laburtzeko eta historia ezagutzen dutenek eh, bere gala konprenentuko dute, e, eta berrin, zeigarrenean, edo Euskadiko eskerran, eta gero zera eh, Partido Socialista de ni ibitako antzineko militante askok, uh, uh, asko itzegin du, gure artekoek ere, memoriak, e, plazaratzeko asko diskretoagoak izan gira. Eta kizar gaitik. Hor beraz hemen eh, Emilio López adan zure eh, gogoetak dira, zure memoria da hemen eh, agertzen dena liburuntan uh, violentzia politikoaren memoriak eh, tituluarekin gainera. Uh, zer da bide bat irekitzen duzu, beste, memoria ere beraz... Uh... Bon, agertzen ari dira, eh? esan dizut eta hostian ez dakidara zergeitik borrok armatuaren alde egon direnak hain dizkin diskretoak izan diren, zera bere memoria plazaratzeko behar bada urbiletik sentitzen zutela. Besteak baztertuak ziren, urruna konsideratzen zuten, eta behar bada entzinen justifikatzeko, jo, sakatzen zituzten, eta diegiak eta gezuranitz. E, gure arteko jende askok beti sentitu egin du empatia eta horbiltasuna oraindik borrokan edo kartzelan direnei buruz. Eta askotan e, beldur batekin eta gauzak eipatzeko, etzaiari pasta emateko eta gure arte eta zera izan dako ez esplazaratzeko, eta hori guzti hori, ez da, ez da, bon, orain, horren gari historiko berrian gara, etak eta zera borrok armatu egin du, alatere, borrok garen zentzua estabeidatzen da, eta borrokaren ondorioak batez ere presoak eta hor dira beti. Eta ogarai aldaketarekin jolen madariak atarako du, ester eta zera eh, egia ari deitzen den liburu bat, Euskaraz uste dut ere bere memoria politikoak direla, bakoitzak egiten ditu bere estiloan, eta nik entzuna dut hortik eta hemendik bizpa hiru entzeo berri izan direla, eta batzu protagonista intelektual edo politiko eh, garrantzitsuen aldetik, gure, gure, gure sentimenduak eta gure ikerketak plazaratzeko. Ba nik uste nerea ez dela hortan bitxikeria agian eh, gauzak aldatu dira momentu honetan eta e, eh, borrok armatuaren buruz. E, urte artekoak e, e, liburua deskribatzeko ala ere bukatzeko e, ustakit somat alde, irureun laureun aldekoa, eta e, erena gutxi gora bera zure memoriak eta beste guziak eran eskinak Eh, dira eta hor dokumentuak eh, hola osatuak dira, bai? Ados zira, ikusten zitut hola pixkat? Ba, kasi da nere testoa, baina bo, ja. Eh, bai, baina bo, bai, berdin du, Bai. Baina hola da, bai. bai. Eta beraz, liburua maiatzen argitaratua eta justuki bitz hoitarazteko ere jakin zazuen maiatzaren amairuan e, memorioa, memoria historikoaz ez da baita data main ingurua kantolatzen dituela maiatzek, baina hori berantago ere horretara ziko dautzigun itzordua. Emilio López Adan edo beltza, mire esker, gurekin egurien goizuntan? Mire esker